บุ๊กทูแปดสิบเก้าประโยคคำสั่งหนึ่ง imperativ นคุณขี้เกียจเหลือเกิน อย่าขี้เกียจนักเลยดีสิเลย lenja. Ne budi tako lenj. Lenja. คุณนอนนานเหลือเกิน อย่านอนดึก Ti spavaš tako dugo. Ne spavaj tako dugo. คุณกลับมาบ้านดึกเหลือเกิน อย่ากลับบ้านดึก Ti dolaziš tako kasno. Ne dolazi tako kasno. คุณหัวเราะดังเหลือเกิน อย่าหัวเราะดังนักสิ Ti se smeješ tako glasno. Ne smej se tako glasno. คุณพูดเสียงเบาเหลือเกิน อย่าพูดเบานักสิ Ti govoriš tako glasno. Ne govori tako glasno. คุณดื่มมากเกินไป อย่าดื่มมากนักสิ Ti piješ previše. Ne pij previše. คุณสูบบุหรี่มากเกินไปแล้ว อย่าสูบบุหรี่มากนักเลย Ti pušiš previše. Ne puši previše. คุณทำงานมากเกินไป อย่าทำงานมากเกินไป Ti radiš puno. Ne radi toliko puno. คุณขับเร็วเหลือเกิน อย่าขับเร็วนักเลย Ti voziš tako brzo. Ne vozi tako brzo. ลุกขึ้นค่ะคุณมิวเลอร์ Ustanite, gospodine Miller เชิญนั่งค่ะคุณมิลเลอร์ sedite gospodine Miller นั่งต่อค่ะคุณมิลเลอร์ ostanite sedeti gospodine Miller ใจเย็นๆ นะคะ strpite se มีเวลาไม่ต้องรีบ Ne žurite. รอสักครู่นะคะ Sačekajte jedan momenat. ระวังนะคะ Budite pažljivi. กรุณามาให้ตรงเวลานะคะ Budite tačni. อย่างโง่ Ne budite glupi.